Ձեր ձայնը ինձ դասարան հravirեց, դրան վրա գրված օրը սկսենք բարի լուրով։ Շատ հետաքրքիր նորություն է, ինչ է նշանակում եւ ինչ լուրով սկսեցինք օրը։ <laughs> Ճիշտ ասած, ամեն մի օր իր առանձնահատկությունը ունի լեզու եւ գրականության մասնագետեմ, թեկոս բախտի ոչ բերումով ասեմ, դասավանդում եմ ցածր դասարաններում, դասվարեմ աշխատում, դա ոչինչ ավելի պատվաբեր աշխատանք է դասվարությունը։ Ցանկանում եմ ամեն մի օր սկսել բարի լուրով, դա էլ է խթան հանդիսանում երեխաների առաջադիմության համար։ Եթե երեխաների տրամադրությունը բարձր է, ուսման առաջադիմություն լինում է, իսկ եթե երեխաները անտրամադիր սկսեն օրը, բարձե որ այդտեղ ոչ մի արդյունքի մենք հասնել չենք կարող։ Շատ լավ է կոնկրետ էս փետրվար ամիսը, որը նվիրված է մեր մայրենիին, մենք պատրաստել ենք հայոց լեզու հազարագանց պաստար։ Այս ընթացքում մենք մաթեմատիկայից ենք անցկացրել մաթեմատիկական գիտելիքների կարելի ասել թեստուգում, թե մաթեմատիկական խաղեր էլի պաստար ենք պատրաստել գեղեցիկ երեխաների ուժերով, կլորանա մեր սիրելի աննման գրող ում հայր մեր 50-ամյակը։ Հովանես Թումանյան կա, Մեծարենց, Կատերյան, Եբազում, ուրիշ պոետներ կան, բայց Թումանյանն է Անհաս Արարատը մեր նոր կերտության։ Ինչ գիտեք Թումանյանի մասին։ Ով ինչ կարող է ասել։ Որն է Սուտասանը։ Հետատների շարք, ասացեք, ինչ հեքիաթների մասին գիտենք մենք։ ցիտը, ծաղիկները։ Ծաղիկները բանաստեղծություն։ Այո, ով կարող է ասել ցան ժանրը, իրիկոնը բանաստեղծություն էլի, անխիտ մակրեքա, հա, այո։ Տիկնան վարկանի աշակերտ ունեք եւ շատ ակտիվ են։ Ներկայությամբ 12 աշակերտ են, որից Մարատը Բաբայան նոր է մեզ մոտ ժամանել Խնացախից։ Ու ինքը ներառված ուսուցում է ստանում։ Ինչ է նշանակում։ Դեռ իմացական մակարդակը չի համապատասխանում մեր դպրոցական ծրագրին։ Ինքը դեռ տարես չգիտի։ Ես այբուբեն եմ տվել, հիմա չաչարվում եմ, տեսնեմ կստացվի Տիկիմոսյան, ինչու գրթօջախը այսքան տխուր արտաքին ունի։ Քանի տարվա կենսագրություն ունի գրթօջախը։ Գրթօջախը այս շենքը շահագործման է հանձնվել 1978 թվականին Արցախյան պատերազմի ժամանակահատվածում ռմբակոծության հետակոծության ենթարկել դպրոցական շենքը Դրանից հետո տանիքը երկար տարիների ընթացքում հլվել էր այդ հրետակոծությունից եւ տեղ-տեղ անձրևաջրերը շենքի մեջ էին մտնում, որի հետևանքով փչացել էր նաև որոշ դասասենյակների եւ միջասների հատակը։ Առայժմ տրանս հետքերը, եթե տեսնում եք, երևում է նույնիսկ դրսից Եվ տարիների ընթացքում ամեն անգամ ասում են, որ պետք է հիմնավորոքվի, բայց չի կատարվել առայժմ։ Մենակ մոռացած տանիք ունենք եւ նորից են խոստացել, որ 2019 թվականին երևի թե հիմնա նորովի ուշադրություն երևի դարձրել եք ամենավատը այն է, որ դեֆորմացված են պատուհանների շրջանակները եւ ձմեռային շրջանում մենք չենք տականում։ Կարելի ասել, եթե այստեղ ուրշչանոց է էլի ոչինչ, դասասենյակներում աշակերտների քանակից ելնելով նույնիսկ իրենց շունչն էլ չի օթի ջերմաշճանը փոփոխում։ Գուցե աշակերտների գիտելիքները ձեր ջերմացնեն։ Լավ, դե, ինչպեսի դե- սերունդ եմ այսօր գրում։ Ոչինչ շրջապատին մոտակա գյուղերի նման ընդհանուր կարելի ասել այնքան չի աշակերտների գիտելիքները շատ, աշխատում ենք նրանց սերը դեպի գիտելիքը բարձրացնենք։ Մեր դպրոցում միջին գնահատականը կարելի ասել 7 է։ Ուսուցիչներն են աշխատում են այդ ուղղությամբ ուսումնասիրական աշխատանքների ավելի բարձր մակարդակով դարձնելու։ Իմ ուսանքանի աշակերտ ունեք։ 2018-19 ուսումնական տարվա սկզբից դպրոց էին հաճախել 112 աշակերտ, 56 տղա, 56 աղջիկ։ Երկրորդ կիսամյակից 3 աշակերտ տեղափոխվել է Խնածախի միջնակարգ դպրոցից 115 աշակերտ ներկային բացի դպրոցի մասնաշենքի տխուր վիճակը ել ինչ հիմնահարցեր ունեք համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ ներկային մեր շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալը եւ падգամավոր պարոն Սաֆարյանը այնտեղ այս նույն հարցերը հենց բարձրացրել են, մենք ջրի պրոբլեմ ունենք։ Գյուղը ունի ընդհանրապես գյուղի պրոբլեմ։ Ջրամատակարարումը կատարվում է գրաֆիկով, ինչպես գյուղում է լինում։ Այնպիսի իրավիճակ է հաճախ ստեղծում, որ գալիս ենք դպրոց, այդ ժամին ջուրը չկա ջուրը գրաֆիկով է։ Միջամտում ենք, ջուրը ստանում ենք, եթե ջրամբարում ջուր կա։ Եթե չկա, սպասում։ Այսպես ասած տխուր չավարտենք մեր հանդիպումը, իսկ որոնք են կրթօջախի հաջողությունները, որոնք լիցքավորում են եւ տնորենին, եւ աշակերտներին, եւ ծնողներին, եւ բոլոր բոլորին։ Մենք աշխատում ենք քիչ առաջ ասացի բարձրացնել ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների որակը, բայց կասեմ, որ նրանք ունեն մեծ հային այսություն, միջոցառումները կազմակերպում են, մի երկու տարի առաջ մեր զինղեկը լավագույն զինղեկի կոչում է ստացել, Անկեղծ ասած, երբ փորձեցի բացել ձեր սենյակը, այնտեղից ուշ ձայնը լսեցի եւ դրան վրա ամրացած էր օրը սկսենք բարի լուրով, լավ լուրով, հա։ ինչն էլ ինձ դասարան հravirեց, հա։ բարձրացավ որ ուշչուին իր յուրահատուկ այսպես ասած մոտեցումն է, որ այդպես է դրանը ամրացրել։ Համոզվեցի, որ դա գովազդ է ու նաև գովազդ չէ, որովհետև ներկա եղա դասին, բավականին ողջորվեցի։ <laughs> Ձեզ դասալուսումների ժամանակ հայտնաբերում եք նման նորություններ, հա։ որոնք իրավամ նորություններ են։ հա, Կարելի ասել դասալուսումների գնում եմ եւ նախորդ պլանավորած, կարելի ասել դասավանդողի հետ եւ անպլանային։ Բոլոր դասերին կարելի ասել գնալուց այդպիսի տպավորություններ ստանում։ Շուշանիկ Սա Ղարաբաղ տելեկոմի մասնաճյուղն է Խանաբադում, ինչը իրենից ներկայացնում է սկրպակը եւ իր ծառայությունն է մատուցում։ Բոլոր ծառայությունը ինչ որ ներկայացում է Ղարաբաղ ցերեկում։ Մուծումները, քարտա, վերականգնումա։ Ունենում եք հաճախորդներ։ Այո։ Օգտվում են գյուղացիներ։ Սա տելեկոմի նոր փաթեթն է, պատմիր այս փաթեթի մասին։ 1000 րոպե դեպի ֆիքսված ցանցեր, ինչ է նշանակում։ 1000 րոպե կարող եք խոսել դեպի ֆիքսված ցանցեր, ասենք սա Ղարաբաղի տարածքում։ 50 րոպե ֆիքսված ցանց Հայաստանի տարածքում Գոհեն ձեր այս ծառայությունից բնակիչները ինչքան ժամանակ է որ գործում է երկար տարիներ է գոհ են ինքան որ մեր թոշակառուները ուրիշտեղ չեն գնում ջահերները բոլորն էլ օգտվում են գոհ են Պարոն Շահրամանյան, տունը գտնվում է Խանապատի գողտրիկ վայրերից մեկում, որտեղ կարելի է ժամերով կանգնել եւ հիանալ։ Չնայած զմեր է, սակայն Արցախյան բնությունը զմերնել է Զարթոնք ապրում։ Ինչպես է գյուղը ապրում։ Նորմալ, գյուղական կյանք։ Կարելի է ինչ որտեղ ասել Խանապատը արդեն գյուղական կյանք համարել չի կարելի։ Ինչու՞ որտեղ զարգացումը մեծ թափով կինեմ, արդեն նմանորմակ կամ ասկամած կարելի է ասես քաղաքատիպ ավանի։ Նմանվում եք եւ շատերն են երազում, սակայն միջոցները ներում են արդյոք։ Բոլորը դեռ ես չեմ կարողանա պատասխանել, բայց որ մեր միջոցները փարքաստում, մեր բարերաների միջոցով, պետության միջոցով կարողանում ենք հայթայթել եւ հասնում ենք այդ աշճաների տա փարքաստու սահմանը։ Ճարաբաները բարեջակում, փոցային լուսավորները մասա գիշերը ունենք, 145 ցավալ լամպավառում։ Քանի բնակիչ ունեք։ 1045։ Ինչ հարցեր ունի յուղը լուծված ու չլուծված։ Մի անգամ հանդիպում ա եղել ուրիշ համակների հետ, ծրագիր եղել պետական։ Այդ համակները, որ իրանք իրաց խնդիրները ասել են, ես լռել եմ, ասել եմ ձեզ մոտ, ես Լաս Վեգաս եմ ապրում։ Բացի Մեգլարյան բարձրից Էլովեր, ձեր բարերարը, Սերգեյ Գրիգորյանը մեր բարերարն է, Սերգեյ Գրիգորյանը որթի Ռուսլան Գրիգորյանը մեր բարերարն է, Հրար Հովսեփյանը բարերարուն է, Շիրին Ծատուրյան Ռուսաստանաբնակ բարերարուն է, Արտուր Բադալյան Ռուսաստանաբնակ բարերարուն է եւ նման շատ է։ Այ դուք նշեցիք բարերարների անունները, ծնունդով այստեղից են։ Բոլորը Ես ներկա եմ եղել Բարսեղ Բեգլարյանի մոր եւ հուղարկավորությանը եւ 40-ին եւ ռուսաստանաբնակ բազմաթիվ բարերարներ են եկել նրանք ծննդով այստեղից են թե պարզապես մեծ բարերարն է հայրենիք բերել Օրինակ Կարեն Բաղդասարով կար ճանաչված աշխարհահռչակ բարերար էր։ Այն ժամանակ չէ, դե երևի իրան պատճառով են եկել, ընդհանրապես ոչ, մեր գյուղում այդ բարերարները ընդհանրապես կապ չունեն։ Իսկ այդ ձեվարերարները ինչ ունեն յուղի հետ։ Մայրը, հայրը, հարազատները թե պարզապես արմատներն են այստեղ։ Բոլորին էլ ստկապող ունեն։ Սերգեյ Գրիգորյան բնակվում է մեր գյուղում իր որդին ճիշտ է Հայաստանում ապրում, բայց ո՞վ մենա։ Ո՞վ է Սերգեյ Գրիգորյանը։ Փոխնախարար է եղել ՆՎԴ-ի, մեր վարչակազմի ղեկավարն է։ Հրայրը մայրս տեղ ապրում։ Շիրին Ծատուրյանի քույրը, եղբայրը, սա որդիներս տեղ են Իրան մի քույրը, հայրը մարդ չկան, ինքն է 70 տարեկան մարդ է։ Արտուր Բադալյանը տունս մի հատ յասքաշ տուն կասեմ Բադալյանը։ հա։ Իրան տունն է, նորոքալա եկած 19 հա։ հեկտար հող է վերցրել այգիա հիմնել ինքը այստեղ մալինա մոշ կերազ բավ Պարոն Գողապետ, երեք ձեր հաշվետվություններ, ցավում եմ, որ ներկա չեմ եղել, բոլորն էլ գոհ էին այդ հաշվետվությունից, որովհետև գտնում էին, որ տարին հաջողակ էր, այո, ես համար։ Հիմնական բյուջեի կատարողականը, երբ 100% կարողանում ես անցնես, համարում են բավարար։ Բայց դե մենակ հո բյուջեի փողայի մասը բյուջեն կատարել չի հաջողակությունը, դրանով չի հա- որոշում հաջողակ է, չհաջողակ։ Հետո եթե գյուղապետը պետք է մտածի, որ մենակ բյուջեն կատարում եմ, պետական։ Ես լավ գյուղապետ եմ, ես չեմ համարում, որ դա այդպես է գյուղի ժողովրդի համար մի բան պիտի արվի։ Օրինակին չեք արել։ Ճանապարհաշինարարությունը մեր շարունակում է։ Շինանյութով օգնում ենք ժողովրդի մի 4 միլիոնոկեսի շինանյութ ենք տրամադրել պետության կողմից տրամադրվող շրջվարչակազմի։ Շրջվարչակազմից է տրամադրվել է։ Շրջվարչակազմերի հաջախակի փոփոխությունը ինչքանով են նպաստում կամ խանգարում գյուղի աշխատանքներին նոր վարչակազմի ղեկավար, նորից նոր վարչակազմի ղեկավար, որքանով են հասցնում ճանոթանալ, տեղեկանալ։ Ճիշտ ասած, ես վերջումը իրար հետևից շուշուտ փոխեցին։ Դուք արդեն հանդիպել եք նոր վարչակազմին, առաջ եք քաշել ձեր հարցերը։ Իմ կարծիքով հարցերի հարցը նաև կրթօջախն է։ Երեք մեր հաշվետվությամբ հենց առաջի հարցը դա է եղել։ Ամենամեծ խնդրեմային հարցն է 12 տարի ես համայնքա 12 տարի ես այդ հարցը բարձրացնում եմ։ Եվ եւ խոստացել են այս տարի որ պիտի նորոգեն։ Բարձրացրել եք նաև բարերարների մոտ։ Այո, Ընտանիքը մեր հենց բարերա Բարսաբերլայանն է փոխել իրեն հաշվի։ Մի 10 առաջն եկայացրեմ պիտի համակարգչային դասարանի համար էլի դրամատերի ահագին բաներ։ Պարոն Գյուղապետ, ինչպես եք պատկերացնում Արցախի կյանքը, այդ թվում նաև ձեր Գողտրի գյուղի կյանքը 5 տարի հետո։ Եթե լինի խաղաղություն, ամեն ինչ նորմալ է, ժողովրդապետը, ժողովրդը իրանք արդեն իրաց տեղը գտած, իրաց գործը գտած ապրել։ Ապահովեն ժողովրդի խաղաղությունը ժողովրդապետը։ Երիտասարդների բարոյական հոգեբանական վիճակը մնում են ապրում են գյուղում, թե փորձում են բախտ որոնել օտարապերում։ Ոչ, արտահասք չունենք ընդհանրապես։ Ավելին կասեմ, որ երիտասարդները արդեն այս տարի մեկը տուն ակառուցել իրեն համար սեփական ուժերով, վարկի միջոցներով։ Եվ կան ցանկացողներ, որոնք ուզում են, եթե լինի մի փոքր աջակցություն, բոլորն ուզում են գյուղում տուն կառուցել։ Խնապատի մշակույթի տունը կարելի ասել գտնվում է բավարար վիճակում։ Երեկոյան ժամերին երիտասարդները հաճախում են մշակույթի տուն, խաղում բիլիարդ, թենիս, շաշկի, շախմատ, մի խոսքով աշխուժացում է տիրում համայնքում։ Խնապատի համայնքի մշակույթի տանը բացակայվում է ջերուցումը։ Այսինքն ձմեռվա ամիսների Ձմեռվա կյանքը ամիսներին մի քիչ пассив է երիտասարդների կողմից, միայն ջերուցման չեք Միայն կարողանում փայտով ջեռուցմանը, հա։ տակացնել։ Փայտով միայն փոքր սենյակն ենք տակացնում, բայց դրանով հաշ չի որոշվում։ Իսկ համերգներ հաճախ են լինում համերգներ երկու օր առաջ։ Տրենդեզ են կազմակերպել, համերգներ են տեղի ունենում, մասնակցել ենք մշակութային խաչմերուկ ծրագրին, հանրապետական փուլ, անցել Այսինքն շնորհաշատ են էլի ձեր երիտասարդները։ Հա, ակումբում գործում է երաժշտական դպրոց, երեխաները մեծ հաճույքով հաճախում են երաժշտական դպրոցը։ Քանի տարի է որ աշխատում եք։ 12 տարի է որ աշխատում եմ։ Այսինքն խորհրդային տարիներին դուք դեռ երեխա էիք, բայց համաձայնեք, որ ավելի աշխուժ էր այն ժամանակայում մշակութային կյանքը։ Ավելի աշխուժ էր, հա, այն ժամանակներում մեծահասակներն էին։ Հիմա հիմա դպրոցականներն են հիմնականում միջոցառումների մասնակցում։ Thank you.